divi, viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Esiet sveicināti, darbie radio Marija un rīta cēliena klausītāji. Un šodien rīta cēlienā kopā ar Karits Latviju būšu es eh, Kālaž eh, Judīte, <laughs> vienmēr Judīte, nemainīgi. Un uh, man viesis uh, šodien ir jums jau dzirdētā Marija Dieza, kas ir Karitas uh, eh, Latvija brīvprātīgo darbu vadītāja. Labdien. Labdien visiem! Un es gribētu izmantot iespēju visiem novēlēt ļoti skaistu un esvētīgu adventa laiku īpaši kā tagad mēs esam trešajā dienā, <laughs> mēs varētu pateikt, labi, un lai Jēzus gaismā arī apgaismotu mūsu sirdī, mūsu prātu un mūsu dzīvi. Paldies, eh, Marija, par šiem sveicienu vārdiem un tiešām eh, neaizmirsīsim, eh, kādā laikā mēs esam. Un, lai, lai šīs adventa laiks, jeb Jēzus piedzimšanas svētku gaidīšanas laiks, uh, mums nu, ir tik, tik gaišs, ja vienmēr novēlu gaišu šo laiku, gaišs priecīgs Ziemassvētkus, bet lai tas saglabājas katru dienu mūsu sirdī, lai tas nav tikai šīs četras nedēļas līdz svinībām, bet lai tas saglabājas visu laiku, jā. Nu, ko? Un, šodien mēs, nu, tātad Marija ir brīvprātīgo darbu vadītāja un runāsim mm, par brīvprātīgo darbu. Un ir vēl procesā <laughs> kāds projekts ar Rīgas domas atbalstu, Marija pastāstīs sīkāk, kur nosaukums ir kopā spējam vairāk. Uh, Un tātad šī projekta ietveros 21. septembrī bija brīvprātīgo sezonas atklāšana. Notika arī ļoti liels Karits Latvija un nozīmīgs pasākums. Tātad Karits Latvija nosvinēja 20 gadu jubileju. Uh, ar brīvprātīgo un darbinieku godināšanu. Un arī 11. decembrī būs šī projekta aktivitāšu izvērtēšana. Nu tad par visu pēc kārtas sīkāk, Marija, dod tev vārdu. <laughs> Labi, paldies. Un pirmā kārta par nosaukumu. Kopā spējam vairāk. Manuprāt, no, no tā atgalvojuma nāca visu projekta. Kā mēs varētu pateikt, ja mēs esam kopā, daudz, vairāk spējām. Un galvenā doma par to projektu bija rīkoties pasākumus, kur cilvēki varētu tikties, runāt, iepazīties, atvalstīt viens otram. Tā bija, un tās pirmajā pasākumā bija 21. septembrī. Tas bija domā tikai Karitas Latvijā brīvprātīgājiem vai topošiem vai iespējamiem brīvprātīgājiem. Uh, Ar nodomu iepazīstināt viņu ar mūsu organizāciju, arī ar brīvprātīgo darba iespējām, un arī mums bija ļoti, ļoti laba gan moderatore, gan lektore Inese Cubeviča, ka viņa vadīja visu pasākumu brīnišķīgi, un arī viņa ir ļoti zinoša par brīvprātīgo darbu, un lekcija arī bija ļoti, ļoti interesanta, kas ir brīvprātīgais darbs, kas nav brīvprātīgais darbs, riski, ko mēs varam atrast, mod kā apgūst pareizu motivāciju, lai ilgtermiņā noturēt brīvprātīgajā darbā. Tas, manuprāt, tas bija ļoti svarīgais pasākums, galvenokārt tāpēc, ka bija ļoti daudz laika runāt mūsu starpā. Un, un tas, diskusijas, un, un diskusijas un arī iepazīties viens ar otru, jo lielā daļa no Karitas Latvijā brīvprātīgajām viņi iet uz brīvprātīgo darbu viņi paši tā, jo katram saskaņot ar savu darba iespējām, ģimenes pienākumiem, un tam ir daži, kuri tikai var, piemēram, sestdienās, citi tikai var darba dienās, un tā galu galā viņi nesatiek savā starpā. Un tā, un ir pēc kāda laika, kad tu veic labu darbu, kad dažreiz var emocionāli nogurdinoši, mm, ja tu esi pārāk ilgu laiku viens pats, protams, ka tu vēlies satikt citus ar, kas domā tāpat kā tu, kā arī vel, veltā laiku citiem cilvēkiem bez maksas. Un, un tā, un, un manuprāt, tas bija ļoti, ļoti svarīgi, ka viņa ies, bija tā iespēja iepazīties viņu starpā, runāt visu, ko viņi vēlējās, arī apmainīt domas, un tas, un kāpēc cilvēki to dara, arī ko tu dari, un tas, un, un tas, tas bija ļoti emocionālais mācību gadā sākums, mēs varētu pateikt labi. Un tas e, arī bija diezgan daudz cilvēku, arī bija gandrīz vasarā sezonā, tāpēc mēs pusdienojām ārā. E, tas bija arī ļoti laba lieta, ka joprojām sīs just vasaru. Un, un tas, un ar to mēs sākām mūsu sezonas, un arī tas bija pirmā projekta aktivitāte. Tas, un, un tas, tas tas bija tas mm, labs sākums, un pēc tam bija kulminācija, bija 16. novembrī. Tas bija 20, kad ir tas Latvijā gada diena. Mēs gatavojamies ļoti daudz, gandrīz divus mēnešus to lielu pasākumu, jo mēs gribējām, lai kopā mēs spējam vairāk, nebūtu tikai brīvprātīgie, bet arī visi darbinieki, pēc iespējām visi, arī bijušie darbinieki, bijušie valdes locekļi, un arī Karitas Latvijas sadarbības partneri. Karitas, manuprāt, bija ļoti emocionāls brīdis, piemēram, brauca no, no Lietuvas, Karitas Lietuvā pārstāvi, un, un arī no Rīgas bija no vairākām organizācijām, kas strādā kopā ar mums ikdienā vai vismaz gada garumā. Un, un tas, un tas, tas 16. novembrī bija galvenokārt. E, eh, bija trīs daļas. Pirmā daļa bija Sveta Misa, kas svinēja mūsu ekscelence arhivis, Rīgas arhiviskāps Zvitņevs Stankevičs. Un tas no turienes arī mēs apguvām, ka mēs varētu pateikt eh, garīgo spēku, arī garīgo motivāciju, jo viņš ļoti, ļoti sīki. Uh, Estazti ja, ari karitas jegu, un ari karitas eh, idealu, un, no, Cristia Xabiedokla. <coughs> un ta pets mes va detu pate, katzilveki izten bini ba abu bat du taz bia firma dalia, guatra dalia, bia saiztitu ar proiektu, taz bia dar un briu preatigo godina, xano, tietzilveki kuri gada mitzeturta gada laika, par parmuntz, Un, un tas, un mēs gribējām pateikties par visu, ko viņi dara. Un tā, tā pateicība, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīga tēma. Arī Judite, ja tajā pasākumā varbūt viņa var, var pateikt, kā viņa sajūtas tur, un pēc tam turpināšu kaut ko vēl. <laughs> Paldies, ka tu arī man dod vārdu, jā. Nu, es eh, arī esmu Karitas eh, darbiniece kopš 2022. Eh, gada sākuma. Un, eh, nu, dažādos projektos arī esmu eh, strādājusi, un eh, man ir uzticēta vadība arī vairākiem projektiem. Karits Latvija, tā kā esmu pateicīga par šo doto iespēju, par doto uzticību. Un, jā, un svētki, kā jau svētki, tiešām svētku sajūta bija un ir patīkami, ka tev pasakās arī par to, ko tu esi darījis, bet, man liekas, nu, man personīgi vairāk bija prieks redzēt to cilvēku prieku, kas bija atnākuši un kuriem tiešām ārkārtīgi svarīgi bija šī pateicība. Un es domāju, ka īpaši tas ir tieši brīvprātīgajiem. Un bija arī no dažādiem Latvijas reģioniem arī sabraukuši pārstāvi un arī tie tika godināti jo ir jau draudžu grupas eh, karitas. Ja? Nu, lūk, kā, un, un tiešām pēc tam ar, ar, ar bagātīgu mielastu un atkal varēja būt šī kopā būšana, eh, kur ir eh, tāda sadraudzība un sarunas un iepazīšanās ar cilvēkiem, kur ikdienā nav sastapti. Un, tā kā tiešām paldies, jā, ka tu saki divus, divu mēnešu garumā bija šī gatavošanās svētkiem Un tas ir ļoti patīkami dzirdēt, ka ir domāts par, par cilvēkiem, kas kalpo. Uh, un, un faktiski arī darbinieki, es arī teiktu, ka tas arī ir kalpošanas darbs, uh, strādājot karitas, jo uh, sauklis īsteno mīlestību darbos attiecās uz ikvienu gan brīvprātīgo, gan darbinieku karitās. Jā. Arī man bija ļoti liels prieks redzēt tik daudz darbinieku šogad, jo pagājušajā gadā nebija tik daudz. E, e, īpaši no Tereses mājās, tā paldies, ka Judīte aicināja tik daudz cilvēku, un tā visi, kur iespēja un varēja, viņi parādījās, un arī no jauniešu centra bija ļoti daudz darbinieku. Uh, Un, protams, visi, kuri iestrādāja aizvietās ģimenes mājās, tā kā galvenā virojā arī mēs bijām visi. Un, un tā, tās, tās ir ļoti, ļoti patīkams. Un arī, manuprāt, tie, kuri nebija iepriekšējā gadā, viņi redzēja, ka arī tās Latvijā plašākā mērogā, kā mēs varētu pateikt, ne tikai manā projektā, mani pienākumi, bet, bet viss, kas notiek, ir daudz plašāk par to, ko es daru ikdienā. Uh, Un tasu, ja, ez ratzeu tu oprieku, loti dauz, no ateres ez maiaz darbiniakien, <laughs> galben okart, e, ze paregi ari, betratan pieks minen bila loti liez parsteiguns, ba, mm, paregi dauz, kasi nahian je prieks. Eh, un, un tasu ari, pedan tu ja judit, eh, par karitas grupas, no daxa da un vietan, galben okart no vitzamas, ta no Tas ir no senākām grupām. Viņi strādā no 13. gada. Tā, un tā, protams, tās dāmas bija ļoti, ļoti gandarītas, brauc līdz Rīgai un redzēt to grandiozu pasākumu. Tas bija ļoti nozīmīgs viņam. No Valmieras, Cēsim, Sigulda, arī no Rīgas trīsvienībās vasnīca, no Jekava katedrālēs, ļoti liela grupa, 12 cilvēku, un arī no aizkraukles, kas tas ir no jaunākām grupām. Irši. Irsi, ja, bine estradako apala, birta da pasaba daita ja, e gan, gan irsi gan aizkerakule. E, un, un ta, mes gribetu lai butu bel bai, da, que ari norrigaz baetu but, notzitan grupan bet, bine netika diemsel, un ta, sun zelanska zitarreize butu bizitzil baki jo kopa mes espeian dauz bairak. Jā, un ir forši apzināties to, ka ir šī, nu, ir, ir daudz kopā, ja, jā, kā mm. tu hmm. saki, tad, kad tu esi viens tur kā brīvprātīgais, tu aizēji uz aprūpas centru vai, nu, visvienalga, kur kalp, kur nu kurš kalpo, uh, Un nesatiekot citus, varbūt tiešām šķiet, ka es esmu viens, un varbūt uh, ir situācijas, kad kādi līdzcilvēki vēl nosoda, ja, ko tu tur uh, skrien, ko tu tur priekš viņiem dari. Nu, ir tā dzirdēts. Ja. Hmm. Pat uh, ģimenes locekļi dažkārt uh, nosoda, kritizē. Protams, uh, Ir arī tādas uh, situācijas, ka varbūt kāds pa daudz uh, nu, kā, un atstāja savu ģimeni novārtā. Tā, tāda iespējamība arī pastāv. Bet uh, pat, nu, pat tādos nu, samērīgos. Uh, jā, samērīgos tādos nu, kalpošanas darbos, jā, tad nu, nav tā, ka tu katru dienu eji, un tad arī saskars ar kritiku. Uh, Un tas arī droši vien nomāca, bet tad, kad tu redz, ka ir daudz šie cilvēki kopā, hm. un, un tad, jā, un tā ir arī tāda misijas apziņa, ka mēs esam kopā, ka mēs varam, un kā tad kā tad mēs īstenosim savu mhm. mīlestību. Ja? Un tād, es domāju, šāda kopā būšana, svētku svinēšana, sadraudzība, arī dzen, tādi pasākumi, ko, ko tu un tavu kolēģi organizē e, priekš brīvprātīgajiem apmācības, ja? un, un ka e, tas arī e, nu, piepilda ja? un tā kā iedvesmo vēl vairāk. Vai ne? Jā, tieši tā. Īstenībā mums bija apmācības, ne, nebija sakara ar to projektu, bet e, gāja lēsarā oktobrī, un tā mēs atkārtojam atkal visas lietas, kas ir sakarā ar mūsu brīvprātīgo darbu, galvenokārt tojas ziemā un rudens, vienmēr nāks ierobežojumi sakarā ar gripas slimību vai covid, un tā mēs atkārtojam visos noteikumus atkal. E, Untasun aribia lotipatit zigiputur gailezera uzbietaz, retzet gandarbinekus, ganfriuptatikos, kuri ikdiena brautusturian itziti piebenoias onlaina, ta atalinati unari visas lietas mesklausillami, estas via musu apmatzibaz saia rudeni, un protans e, Σόνεδελ, μέσω του ποτέκ, η Λωτινό σημείγανε δελή αύριο πτατικά για δάρβα. Η οποία για δέτσεμπρι, η Ιρ Πασάουλες, μπριου πτατικά darba dienā, kā mēs varētu pateikt, vai brīvprātīgo dienā, 5. decembrī. Un tas nozīmē, ka 1. decembrā nedēļā ir veltīta galvenokārt brīvprātīgajiem. Un tas, tas arī nav sakarā ar, ar to projektu, bet īstenībā mēs esam ļoti iesaistīti, gan Elita, gan es, ar um, brīv, Rīgas brīvprātīgo godināšanas pasākums, kas būs šajā ceturtdienā, BF kultūras namam. Un tās un o, mūsu organizācijās tika izvirsīt vairākus cilvēkus, un cerams, ka mēs visi tiksimies tur uz vietas, jo ielūgumi bija pārāk personiski, un es līdz galā nesaprotu, kas būs un kas nebūs. Labi, <laughs> es nesaņemu informāciju par visiem. Un arī cits ļoti liels pasākums būs 8. decembrī, ka tas ir e, gada brīvprātīgais 2024. Tas ir pašvaldības. Nē, tas, tas o, pirmais bija pašvaldībās ietvaros. Rīgas pašvaldībās organizē 5. Decembrī. 5. decembrī, bet 8. decembrī tas organizē MVA, tas ir nodarbinātībā valsts aģentūrā. Labi, un arī brīvprātīgi ielve, tās, un, um, un tas šogad jau ir 11. reize, kā viņi organizē mm. to mm. apgalbosano eta gan gada briu prati gaizun, eta ir gan organizatzeaz, gan individualian zelbakian, Pagauza gada bienan no musu abriu prati karitaz latvia, ebita solorzano rojasa, bina da guiatu abzinibu. Unari e, musu kolege elita ezbait nietze, zakara arzabu briu darbo go ez gribu palitzat begliam, bina da abzinibu. Untaz, perotan zi, loti liels gandarījums, jo mm, vismaz tā atpasīt, atpasīt to, ko tu dari, labi, vai cilvēki mm. saprast to, ko tu dari. Un tad šogad mēs, Karitas Latvijā izvirsīja 13 cilvēkus, un redzēsim, kas notiks. Tā, jo tikai tu zini to tajā dienā, kas, kas būs un, ka, un kas nebūs. Bet īstenībā cerams, ka arī SVT dienā tiksimies lielā grupā, ja ne visi vismaz lielā daļā. Li, li, li, li, li, li, li, li, Un tas, un, tas ir ļoti, ļoti patīkami e, pasākumi, kaut gan sagatavošanās ir ļoti liela no, no mūsu puses. Labi, jo vajag sagatavot rakstus par viņiem, meklēt pareizas bildes, un, bet pēc tam esot tur ir, ir, ir ļoti skaisti. <laughs> tu vari izbaudīt ļoti, ļoti daudz to pasākumu, un tāpēc ir vērts izvirsīt cilvēkus uz to pasākumu. Nu jā, nu tās eh, <clears throat> atkal ir eh, rūpes, ja? nu tad, tad eh, šīs te apmācības ir rūpes par cilvēkiem. Tādas lietas, tu saka, mēs atgādinām kādas lietas, par ko jau ir runāts, tās atkal ir rūpes par cilvēkiem, nu jā, lai nenonāktu kādās varbūt neveiklās situācijās, mm. ja? Eh, mēs jau varam teikt, nu, paši lieli, pašiem jāuzņemās atbildība, bet, nu, dzīve ir dzīve, un varbūt lietas, ar ko nesaskarās katru dienu, aizmirstās, un tad ir vērtīgi par tām eh, atgādināt. Un, protams, arī šāda brīvprātīgo izvirzīšana eh, arī ir rūpes par cilvēkiem, mm. parāda, ka tavs darbs tiek novērtēts. Jā, protams, arī man ir ļoti liels prieks, lai viņi ir tur, jo ir ļoti skaisti pasākumi un arī to ir saprast arī, ko citi cilvēki dara. Mm. Tur redz visu plašākā mērogā, tā, tāpat kā mūsu pasākumi, bet tas ir gan Rīgas ietvaros, gan Latvijas ietvaros. Mm. Redzēt visu, kas notiek šajā valstī, arī ļoti, ļoti skaisti. Un arī muzikāli priekšnesumi ir ļoti skaisti arī <laughs> parasti. Labi, ir tā kā, jā, ir tā kā es vienīgais pasākums, labi, būt tur un no vienas puses ir gods. Mm būt tur un arī pateicībās būtu tur arī avanlietām ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu jā, un pat, ja eh, kāds, eh, nu, nu visi nevar saņemt augstāko apbalvojumu. Tā jā, ir. Es domāju, ka ik viens, kurš tur būs, jau var uzsist sev pa plecu, uz pleca, ka viņš ir viens no, no labākajiem, no uzcītīgākajiem, jā. Nepiemēram, man pagājušajā, okay, es pirmā reize piedalījos tajā pasākumā gadā brīvprātīgais pirms diviem gadiem, Un tā man jau bija liels apbrīns redzēt, visi, kas ir šeit, ir tāpēc, ka viņi veic brīvprātīgo darbu. Mm -hmm. Un bija ļoti daudz cilvēku. Un tā, un t, tas jau ir ļoti liels prieks. Mēs varētu pateikt, ka mēs neesam vienīgi, nav divi, trīs, bet ir daudz cilvēku, kuri ikdienā mēģināt veltīt kādu laiku brīvprātīgajām darbām. Un, un tas un... Kas nav tikai karitas, bet daudz organizācijas un, vēl, un atkal kopā, vēl vairāk kopā priekš Jā. Latvijas, priekš mūsu zemes, priekš mūsu cilvēkiem mēs varam izdarīt daudz. Un manuprāt būs tur jau ir dāvanā, kā mēs varētu pateikt klaviem tā, protams, ja plus cilvēki saņem kādu uh, E, pa, nezinu, vai Valvu vai apgalvošanu, pilotilāvību, bet īstenībā par pirmo pasākumu nezinu, jo tas ir otrā reize. Mēs nezinām, kā viņi rīkosies. Tā, un, un tas, un kādā brīvprātīgais jau ir, stils jau ir zināms, bet arī vienmēr ir tā, tās pozitīvais pārsteigums, ka tu neko nezini līdz tam brīdim, kad tu esi tur uz vietas. tas. Jā, kaut kāda nojausma ir, ir bijuši citi gadi, jā, bet uh, vienalga pārsteiguma mhm. moments hmm. tiek saglabāts. Jā. Jā, nu, paklausīsimies kādu dziesmu Labi. un tad turpināsim. Lai viņš savā bagātībā un varenībā jums dotu savu garu un liktu pieaugt jūsu iekšējam cilvēkam. Lai viņš savā bagātībā un varenībā jums dotu savu garu un liktu pieaugt jūsu iekšējam cilvēkam. Un lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Kā līdz ar visiem svētajiem, jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūtu visu Dieva pilnību. tāda īsa dziesma par atgādinājumu, ka jāpiepilda sirds ar Kristus mīlestību. Nu, ko uh, esam izrunājuši par, um, uh, par vairākām projektu kopā spējam vairāk aktivitātēm, bet uh, Eh, tiek plānota arī kāda noslēguma aktivitāte 11. decembrī. Jā, tas būs e, eh, mazā grupiņa aktivitāte, bet manuprāt būs ļoti vērtīgi. Ir cilvēki, kuri piedalījās gan pirmajā pasākumā, gan otrajā, nav daudz. Un mēs tiksimies un izvērtēsim visu projektu. Lai tā gan no vienas puses vai mērķi ir sasniegti, Un arī, ko viņi domā par katru pasākumu, un arī izanalizēt visas anketas, kā mums ir galvenokārt no pirmajā, pirmajā pasākumā. Un, un tas un arī izdomāt, ko mēs darīsim nākamajā gadā. Vai ir vērts atkārtot tāpat, vai mainīt kaut ko, vai pilnīgi izdomāt kaut ko no jauna. Un tas ir viss, ko mēs darīsim 11. novembrī, un tā es domāju, ka arī domāt ir svarīgais aspekts, ne tikai rīkoties. Uh, bet un meginat saplanot masliet nakamaiagada aktivitatez, laina bututik kai tulitaga <laughs> darizinta. E, unta ta zirkomez darizi, unta protanz pins, pins enziemaz betkien, zeranzka bizimez butu ar pilnu pratu. <laughs> Labipestik dauz pasakumian, josun edel liela dalia notzilbekien mez buzin divos pasakumos lielos, izten gan piektaia gan astotaia, ja, Un, bet labi, bet es domāju, ka būs priecīgais noslēgums un arī mēs gribētu visu izanalizēt, rakstīt, varbūt svarīgās domas, gan par izdarītu, gan kā rīkoties nākotnē. Un ar to noslēgsim šo projektu, kas būs decembrī beigās. Labi, būs līdz 31. decembrim, tas ir pēdējā projekta diena. Uh, Unta, un unta, li els pal dies eh, rigas pas baldivas, es la sisu pretzisi, <laughs> litz finanzetais. Eh, Sabia drivas integratzias programa, ta sirkas finanzetu proiektu, un isten ibal, li els ga, no, ekonomizka adualzta puse, unari no, sievietes, vietes Viņās mm. ir ļoti mīļas mm. un ļoti atsaucīgas īstenībā katru jautājumu risināt un tā daudz atbalsta arī masu nu mēdījos un tā, tas arī ir ļoti liels prieks, ka sadarbības partneri ir laipni un, un prieci un atbalstoši. Manuprāt, tas ir maina ļoti daudz darba ritmu un arī interesē un arī vēlmes rakstīt jaunus projektus, ja tu zini, ka līdz finansētāji Ir ieinteresēti. Interesēti labi, un tas un arī atbalstoši galvenokārt, mhm. mm -hmm. labi, kā nemeklē problēmas, bet atbalstu, mēģina dot atbalstu. Nu jā, jo mēs jau nu, <coughs> nereti jūtam, kad ir formāla attieksme no ierēģiņa puses, ja, un, un ka tiešām, ka cilvēki iedziļinās tajā, ko ko dara organizācijas, šajā gadījumā, ko dara karitas, un uh, un um, jā, ka viņi dzīvo tam līdzi. Ja. Jā, tā ir. Un arī man ir ļoti liels prieks no redzēt, kā Rīgās doma ļoti daudz aktivizēja savu interesi par brīvprātīgo darbu pēdējos gados. Un tas, un tāpēc viņi rīkojas tā Rīgās brīvprātīgo godināšanas pasākumu, ka būs ļoti liels pasākums. Ja pagājušā gada bija liels, bet šogad šķiet, ka būs vēl lielāks <laughs> nekā pagājušā gada. Un tā, tā, tas, tas jā ir... Ja radītājs par interesi par šo tēmu, kā tas nav, kā, kā visā pilsētā mēģināt būt līdzi brīvprātīgajiem un saprast, ka tas arī ļoti lielā vērtībā pilsētāji un arī valstīm. Nu, tad eh, man nāk prātā tā <laughs> doma, ja kāds nav atradis līdz šim savu motivāciju kļūt par brīvprātīgo, tad uh, varbūt tā būs uh, nokļūt šādā grandiozā pasākumā. <laughs> Ja. Okay, diemžēl tas ir slēgtās durvis pasākums, visi jau ir ielūgti, uh, Bet, bet, protams, tā bet masu mēdījos būs informācija par to, un tā var, protams, iedvesmo ļoti daudz citiem. Nu jā, un varbūt kāds atrod savu motivāciju nākt uz karitām, uz karits apmācībām, kad atkal tāds būs nākošajā gadā. Mm un uh, varbūt atrast savu piederību Karits Latvijas saimē. Jā, tā ir, jo īstenībā mums ir ļoti daudz projekti, jā, arī Tereses Maja piedāvā savu brīvprātīgo iespēju, jā. konkrētos pasākumos, tā kā bērnu nometnēs vai vakaru aktivitātes, mm. I, arī jauniešu centrs. Viņi, viņam ir nepieciešams mm. jauni brīvprātīgie. Visi brīvprātīgi ir interesanti, bet jaunieši vēl vairāk, jo viņi domās līdzi. Uh, tajām aktivitātēm, un, protams, arī Rīgās pašvaldībās aprūpes centros tur ir ļoti liela nepieciešamība. Vienmēr vajag atjaunot, kas ir kas, un, jo pēkšņi maina dzīves situācijas, un cilvēki vairs nevar turpināt ar savu brīvprātīgo darbu, un tāpēc mums ir nemitīgais. Uh, Mēs patīk e, rotācijā, rotācijā ne, un nemitīgi e, aicināt, reklamēt un, tā, un apmācīt cilvēkus, jo mm. vienmēr ir daži, kuri pievienojas, ir daži, kuri pārtrauc un citi, kuri atgriezās pēc tā, lai tās, kā vienmēr vajag, tā, tā rotācijā vienmēr vajag, ka nav, ka labi, man jau ir daudz, e, tā, tas ne. Vienmēr vajag izdomāt, kas vēl varētu pievienoties, jo tu nezini, cik ilgu laiku pašrecēji viņu prātīgi estrādās tajā nosarē. Nu, uh, nu jā, uzrunājot varbūt tad potenciālos brīvprātīgos, tad uh, kuras būtu tās jomas, tad, tad ir uh, sociālās aprūpas centri, jā, jā. var iet pie senioriem, uz bērnāmiem var iet, jeb, nu tie arī sociālās aprūpas centri, bet bērniem pusauģiem, uh, Uh, tu jau minēji, jā, ka pie mums uh, Svētā Terēzes mājā arī, kad ir uh, kādi pasākumi, un kur eh, tad, eh, mēs eh, strādājam ar bērniņiem ar funkcionāliem traucējumiem, un, un tad pasākumu ietveros, tad jāpaldies arī katram brīvprātīgam, kurš ir piedalījies, atsaucies, ir pieskatīt bērniņus, un, un aleži vajadzīgas palīdzīgas rokas, tad, tad arī tu minēji jauniešu centrs, Uh, Vēl kāds? Vēl kāds ir karita, eh, draušu karitas grupas. Visā Latvijā, kā vienmēr viņam vajag cilvēkus, un Rīgā arī ir vairākas, piemēram, trīs vienībās vasnīcā 21. E, decembrī viņi organizē e, Ziemassvētku pasakums, un tās, e, tas ir iespējams e, arī palīdzēt, arī, piemēram, Svētās Franciskā vasnīcā, Pirma ja detzembri, bini arbizu ez beti nazizkuelu, betzakien untatala bini brautza uzmestziemu, unta bini biako pa ar, e, espele, sarrunaz, daba niñaz, unta eta bian berzeniorien loti retzet behar nuz, loti. Un tā, protams, ar tik daudz bērnu skaitu un vecākus, tās arī bija ļoti priecīgs pasākums, viņi ļoti gandarīti, un arī viņi gatavoja dāvaniņas iepriekš un, un deva klientiem, un tas, manuprāt, tas bija arī ļoti skaists pasākums, arī, arī 1. decembrī mm, Rīgas Iekavā katedralē organizēja trūcīgumu ielastu pēc mises, un tā, tās arī vajag palīdzību. Tāpēc, mm, ja cilvēki jūtas tuvāk palīdzēt draudzes ietvaros, mm, varētu arī sazināties ar mani, un es varētu kontaktēties ar vistuvāko drau, drau, drauci. Labi, lai, lai nebūtu liels atgrūtinājums braukt ļoti tālu, vai, mm, jo, jo tuvāk labāk, un vienmēr tava rajonā tu vari atrast nabadzīgos vai cilvēkiem ar problēmām, kurus tu vari atbalstīt. Mm. Jā. Un var jau arī, eh, ja tas nav kādās organizācijās, iet uz vietas, tad allaža eh, arī var vienmēr atradīsies eh, kāds darbiņš, ko iedot tajā jomā, kur, kurās mēs ikdienā darbojamies, jā. Ja? Jā, jā protams, es domāju, ka, ka protams, pirmā kārtā <clears throat> paskatīties savu apkarnē, neignorēt savus radiniekus, īpaši, īpaši ja ir daudz senioru tavā ģimenē, tā un viņi nedzīvo kopā ar jaunākajiem cilvēkiem, vienmēr viņi vēlas tikties ar citiem. Arī, protams, jā, ģimenes arī ir daudz bērnu ģimenes tuvu, droši vien vajadzēs kādu atbalstu. Tas ir pirmā, pēc tam kaimiņi, neaizmirs viņus. Tā vietā vienmēr man par to bija negatīvais šoks, kad es atbraucu uz Latviju, kad cilvēki nesasveicinājās savā starpā kapņu telpā. Mm Un tā tā kā tas, tas ir pēc tam es saprotu, ka jā, tas notiek Rīgā, ārpus Rīgā, nē, ārpus Rīgā visi zina viens par otru tuvāk. Mm. Bet, kā es teicu, labdien, cilvēki neatbildēja, tikai skatījās uz mani un turpināja savu ceļu. Un tā man sākumā bija ļoti liela šoks, ka cilvēki kā dzīvo tā pašā ēkā. <laughs> nespējā pat teikt labu dienu, tā, tā sasveicināties, un, bet, bet tas mainījā, tagad, jā, tagad visi sasveicināties, jā, un tagad visi teica labu dienu, un tā viens otrā, un tā tas, manuprāt, tas ir neaizmirst savus kaimiņus, jo dažreiz mūsu, mūsu ekas varētu būt seniori, ka viņi ir viņi paši, un tās, un tās, un varbūt viņi grib tikai runāt, varbūt nekādā kā mēs varētu pateikt, e, nekādās dāvanās vai materiālus darbot, bet citas reizes, jā, protams, nāk ziemā un ir daži, daži senioriņi ir vailēs, ja tādā, ja ir ledus, vai sniegs, varbūt mēs varētu piedāvāties, vai tu iepirkties tavā vietā, vai aiziešu uz veikalu, tu gribi kaut ko klāt. Mm -hmm. Tās, tā, tās ir, ko mēs varam savā ikdienā, kā nav obligāti organizācijas, bet īstenībā pamaniet vajadzības, lai tā mūsu, mūsu apkārtnē. Tā, un, uh, arī lūgties par citiem cilvēkiem. Tas ir ļoti svarīgais, garīgais atbalsts, jo dažreiz mums nav laika, mums nav naudas priekš citiem, bet vismaz mums ir tas garīgais spēks, ka mēs varētu dot viņiem caur mūsu lūgšanu un lūgt dievam par viņiem. Jā, mm, ir labi, ja mēs no rīta eh, ieliekot savu dienu Dieva rokās, mēs arī varam lūgt, lai Dievs pieved mums tos cilvēkus, uh, kuru labā viņš mūs var lietot. Hmm, tā ir. Vai ne? Vai ne? Un lai viņš arī nu, dod gudrību un redz, eh, tad, tad, eh, tādu sirds gudrību, ja? arī lai piepildu mūsu sirdi ar mīlestību, uh, lai mēs spējam sajustot cilvēku, redzēt viņa uh, vajadzības, tā kā ne tikai tās fiziskās acis, bet, bet uh, nu, sirds acis, man gribētos <laughs> teikt, lai mums ir atvērtas. Arī darbā vidē, jo dažreiz starp kolēģiem varbūt nav, vai nav tik labās vai siltās attiecībās, un dažreiz cilvēkiem vajag atvalstu, vai emocionālo atvalstu tikai runāt, vai atbalstu darbā, <laughs> labi, lai viņi netinkala ar saviem pienākumiem, bet mēs nevarētu domāt, man jau ir tik daudz ko darīt, ka es aizmirsīšu par ellos kolēģus. Nav par to nemaksāt, bet labi, tā būt īsti kolēģi, tās un tās, tās mm, es domāju, ka darbā mēs varētu daudz darīt, arī domājot par citiem, e, būt e, kalpošanas garā ar citiem cilvēkiem, ne, jo, piemēram, tajā 16. novembra pasākumā ir viena brīvprātīgā, ka man pajautāja, bet tu atcies visu cilvēku vārdus, un es teicu, jā, jo priekš mani tie, kas ir šeit, viņi nav cipars. Viņi ir cilvēki, un tāpēc es, es atceros, es, es aicināju viņus personiski, mēs rakstījām par viņu un tā tālāk, un tāpēc es, es varu iet klāt un pateikt, labdien, Jānis, labdien, Jeva. E, es zinu, kas, kas viņš vai viņa ir, un es domāju, un tā viņa bija ļoti pārsteigta, ka mm, viņa domāja, ka bija atmiņas e, doma, bet es esmu, nē, tas ir vairāk mīlestības un rūpes līmenis. Mm. Bet jā, man ļoti uzrunāja tas, ko tu teici par vārdu, jo ļoti daudz cilvēku nesauc viens otru vārdā. Ir kādas iesaukas, jā, hm. kāda. Man vīrs vienu brīdi arī teica paklau. Es teicu, kad man ir vārda diena. <laughs> Viņš saka, 10. decembrī judīts. Saka, nē, bet kad ir paklau? <laughs> <laughs> jo tas tā aiziet tādā mm, ikdienā, ka, bet, nu jā, mēs drīkstam pateikt, nē, mans vārds ir tāds, tā kā atgādināt. Un tad uh, man ļoti patīk arī mm, svešu cilvēkus uzrunāt vārdā. Nu, piemēram, veikalā mēs hm. ejam, hmm. un pārdevējiem ir tās uh, piespraudīts ar vārdu, kādam nolūkam viņas ir. Lai sūdzību rakstītu, lai sūdzētos, jā. Ja? Paldies, Zāne, paldies, Ieva, paldies, Māri. Mēs izlasām uh, to viņu vārdu un nosaucam mm. viņu vārdā. Un tas ļoti mīļi. Tā, tā mums vajadzētu praktizēt. Jā. Saukt jā, cilvēks ir. vārdā. Tas ir personīgi. Jā. Paldies, Marija. Um, jā, varbūt tad. Um, Kur var pieteikties? Jūs teicāt, ka arī ar tevi var sazināties. Jā, tas un... īstenībā mūsu mājaslapā e, txaritas.helbe irbiena nodaliak irbriuptatik gaiz darbs. Untur ari irbiena anketa, un bar aizpildit, eta zirbiz atrak aiz variantz. Jotur man ir pamati, pamata informatzia par, parkatru tzilbeku, un pestan ez badetu behi pies banit, bila gautkaz baiak, un sapera situazio. Tas prieks manis, tas būtu visvieglāk aiz variants. Tātad bet, aizpildīt šo pieteikumā anketu. Jā, bet gadījumā, kad cilvēki nemāk atrast to informāciju, un tad tālāk var, var mani piezvanīt. Labi, es esmu Marija Diasa, un mans telefons ir 205 16 206. Tātad, lai uh, pieteiktos brīvprātīgo darbu, variet mm. aizpildīt uh, eh, ceritas.lv uh, Eh, tad Karits Latvija mājas lapā sadaļā brīvprātīgo darbs, pieteikumu anketu, ko saņems eh, Marija un ar jums tad arī sazināsies, bet variet zvanīt arī Marijai pa tāru un 205 162 06. Eh, noslēgumu, kādi, kādi var, nu, novēlējums vai kādi ceļa vārdi. Ļoti <laughs> labi, tagad, kā mēs esam brīvprātīgo nedēļā, ka mēs varētu pateikt, es gribētu novēlēt eh, it katram mm, personam, varbūt padomāt, vai es varētu kaut ko sakot ar brīvprātīgo darbu veikt Ziemassvētku laikā labi, jo tas arī ir tas laiks, kā Jēzus atnāca mūsu pasaulē, bet viņš piesima mm, silite, labi, ka tas ir e, dzīvnieku patvērums, labi, <laughs> tā, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs, kā Dieva dēls izvēlējas to vietu un e, pili vai, vai, vai cita lieta, labi, un tas, un tāpat, kā Jēzus mūs gaida savā silite, arī ir daudz cilvēku mūsu apkārtnē, kā varētu vajadzēt mūsu laiku, vai mūsu sarunu, vai naudu, vai dāvanas. Labi, tā, bet es atkal atkārtoju, ka cilvēki vērtē daudz vairāk mūsu laiku un mūsu iespēja tikties personiski, uh, nekā saņem dāvanās. Tas arī e, es to ievēroju vēl vairāk pēdējos gados. Labi, ka cilvēki, piemēram, kas dzīvo bērni, e kas dzīvo bērnu namos, viņi saņem Ziemassvētku tik daudz dāvanas, šokolādes un tā tālāk, ka viņi paši nevar to iegaumēt. Bet cilvēki varbūt pēc tam pagādu nepavada laiku ar viņam. Mm. Un, tā, tās, un tas ir, ko viņi vairāk grib, pavadīt laiku ar cilvēkiem, vairāk nekā saņem konkrētās dāvanas. Mm. Lai un tā, es to novēlu visiem cilvēkiem, vai šajā Ziemassvētku laikā, kā ir dažās brīvās dienās, pavadīt laiku ar saviem, protams, bet varbūt ar saviem arī var darīt kādu brīvprātīgo darbu. Jā, brīnišķīgi. Paldies, Marija, par to, ko tu dari. Un arī tavai komandai nodod sveicienus, jā, <laughs> jā pateicības vārdus, jā, un paldies. Um, arī par šo uzrunu. Paldies, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums un uh, uz tikšanos kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Esiet sveitīti! 3, 2, 1 Rīta cēliens kopā ar Karitas Latvija. Īsteno mīlestību darbos.